بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar alloh subhanahu va taolo bosgan qadaminglarga ajru hasanotlarni ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ushbu muborak shom diyorida muborak ibodat ustida jihod ibodati ustida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz biz bu darslikni boshlagan paytimizda mana bu darslikdan ko'zlagan maqsadlarimizni birinchi darsimizda aytib o'tganmizki maqsadimiz haqni bilishlik haqni sifatlarini bilishlik haq bilan botilni ajratishlik va haqqa qanday qilib yetishishlik mana shu bizlarni maqsadlarimiz bo'lgan avvalgi darslarimizda haqni sifatlari haqida va haqni alomatlari haqida suhbatlashdik inshaalloh bugungi darsimizda haqqa qanaqa qilib yetishamiz haqni qanday qilib topamiz degan mavzuda suhbat qilamiz inshaalloh chunki inson haqqa rost agar haqqa yetishlikni xohlaydigan bo'lsa haqni izlagan bo'lsa albatta haqni topadi abu dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki man yataharral xayra yu'ta va man yattaqi sharra yuqa kim yaxshilikni izlaydigan bo'lsa unga yaxshilik beriladi va kim yomonlikdan saqlanadigan bo'lsa yuqoh u yomonlikdan saqlantiriladi ya'ni olloh uni yomonlikdan saqlab qo'yadi dedilar nabiy sollallohu alayhi vasallam haqni qanday qilib topamiz birodarlar birinchisi birodarlar haqni topishlik olloh nozil qilgan samoviy kitoblarni bilishlik bilan bo'ladi alloh subhanahu va taolo o'zi kitoblarni nozil qildi kim iso alayhissalomni davrida haqni topmoqchi bo'lsa haqni injildan topardi kim muso alayhissalomni davrida haqni topmoqchi bo'lsa tavrotdan topardi kim dovud alayhissalomni davrida haqni topmoqchi bo'lsa zaburdan topardi hozirda esa kim haqni topmoqchi bo'layotgan bo'lsa alloh taoloni kalomi qur'ondan topadi chunki qur'on avvalgi nozil qilingan barcha kitoblarni ahkomlarini nima qildi nasx qildi shuning uchun kim haqini izlamoqchi bo'layotgan bo'lsa hozirda faqatgina qur'ondan topadi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki vallohu yaqulul haqqo va huva yahdi sabil olloh haqni so'zlaydi va u to'g'ri yo'lga boshlaydi ya'ni kim haqni izlamoqchi bo'layotgan bo'lsa u haqni alloh taoloni so'zidan izlasin alloh taoloni kalomidan izlasin chunki alloh subhanahu va taoloni so'zlari haq alloh taoloni kalomi haq mana bu narsaga biror bitta shak shubha aralashmagan alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki zalikal kitabu la rayba fih bu kitob ana u kitobda hech qanday shak shubha yo'qdir deydi bilamizki dunyoda olimlar kitob yozadigan bo'lsa kitoblarni boshida nima deb qo'yadi mana bu kitobda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa bu meni nafsimdan va shaytondan agar to'g'rilik bo'ladigan bo'lsa bu alloh taoloni fazlidan deb turib o'zini xatolarini avvaldan nima qilib qo'yadi e'tirof etib qo'yadi agar biror bir xato ko'radigan bo'lsanglar kerak bo'lsa nima menga murojaat qilinglar deb hatto adreslarini ham qo'yib qo'yishligi mumkin lekin alloh subhanahu va taolo kitobini boshida nima dedi zalikal kitabu la rayba fi mana bu kitobki unda hech qanday shak shubha yo'q chunki mana bu kitob haq mana bu kitobdan faqatgina haq narsa chiqadi kim mana bu kitobga ergashadigan bo'lsa haqqa ergashgan bo'ladi kim haqni topmoqchi bo'ladigan bo'lsa mana shu kitobni qattiq ushlaydi boshqa oyat karimada alloh taolay aytadiki vanazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay biz sizga kitobni hamma narsani bayon qiluvchi bo'lib tushirdik deydi hamma narsani bayon qiluvchi bo'lib nozil qildik deydi mana bu kitobda birodarlar hamma narsani bayoni bor aqidani bayoni bor ijtimoiy hayotni bayoni bor siyosatni bayoni bor janglarni bayoni bor oilani bayoni bor hamma narsani bayoni kelgan alloh taolaning kitobida demak haq yo'lni topishlikni eng birinchi yo'li birodarlar aytib o'tganimizdek avvalgi darslarimizda haqni birgina masdari bor birgina manbasi bor bu nima ilohiy bir masdarki bu alloh taoloni kalomi payg'ambar alayhissalomni sunnatlari haqni topmoqchi bo'lgan odam qur'onga qaytadi kim agar qur'ondan yuz o'giradigan bo'lsa mana bu odam adashadi botiliga ketadi alloh taolo karimada aytadiki inna anzalna bil haqq faman ihtada فلنفسه biz sizga kitobni insonlar uchun haq bilan nozil qildik haq bilan nozil qildik faman ihtada falinafsi kim hidoyat topadigan bo'lsa o'zini foydasiga hidoyat topibdi o'ziga manfaat keltiribdi kim adashadigan bo'lsa zarorat ketadigan bo'lsa o'zini zarariga adashibdi o'ziga zarar yetkazadi xolos demak qur'ondan yuz o'girganlar bular haqdan yuz o'girganlar chunki qur'on o'zini haq ekanligini barcha jihatdan isbotlaydi shuning uchun qur'on bu eng katta bir hujjatdirki alloh subhanahu va taolo al hujjatul baligha. yetuk hujjat ollohga xosdir deydi endi qur'onga qarshi chiqadiganlarga qur'on dalil keltirishligini so'raydi chunki qur'on bu dalil bilan keladi masalan alloh subhanahu va taolo yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikka buyurdi ha alloh taolo karimada aytadiki ayuhannasu robbakum ey insonlar robbilarga ibodat qilinglar faqat robbilarga ibodat qilinglar deyapti alloh taolo endi dalil nima nimaga ibodat qilamiz nima uchun Allohga ibodat qilamiz degan savolga hujjat keltiryapti ey insonlar sizlarni yaratgan robbilarga ibodat qilinglar deyapti ya'ni biz faqatgina alloh taologa sig'inamiz chunki biz yaratguvchimiz bir endi alloh taolodan boshqasiga sig'inayotganlarga esa qur'on nima qiladi qul hatu burhanakum ayting hujjatlaringlarni keltiringlar dalillaringlarni keltiringlar chunki qur'on hujjat bilan keladi biz hukmni kimdan olamiz hokim kim hukm qilguvchi kim faqatgina alloh subhanahu va taolo to'g'rimi faqatgina alloh subhanahu va taolo biz hukmni faqatgina alloh taologa qaytamiz endi nima uchun qaytamiz buni dalili hujjati nima alloh taolo oyat karimada aytyaptiki alalahul xalq ogoh bo'lingki yaratishlik unga xosdir endi yaratishlik unga xos bo'lgandan keyin keyin alloh taolo davom qilib aytayaptiki, alalahul xalqu val amr ogoh bo'lingki yaratishlik va buyruq qilish unga xosdir tushundinglarmi ya'ni nimaga biz demokratiya bilan hukm qilmaymiz nimaga biz odamlar to'qib olgan to'qima qonunlar bilan hukm qilmaymiz nimaga biz mana bu hukmlarni rad qilishlikka buyurilganmiz chunki yaratguvchimiz bir va hukm qilguvchi ham bir alloh taolo karimada aytadiki قل إني على بينة من ربي وكذبتم به وما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله ayting ey muhammad alayhissalom men robbim tarafidan hujjat ustidaman ya'ni payg'ambar alayhissalom hujjatga ega bo'lgan olloh tarafidan manbasi qayer olloh tarafidan bo'lgan hujjatga ega bo'lgan hujjat yetuk hujjat ollohnikidir va kazzabtum bi holbuki sizlar ana shu hujjatga hujjatni nima qildinglar yolg'onga chiqardinglar va ma indi ma tastajiluna bih sizlar shoshilayotgan narsa menda emas ya'ni ular nima deganda agar gaping rost bo'layotgan bo'lsa bizga osmondan tosh yog'dirilsa biz hammamiz o'lib ketaylik deb turib gaping rostmi shuni isbotlashlik deb turib azobni shashiltirishgan edi payg'ambar alayhissalom aytyaptiki sizlar shoshilayotgan narsa menda emas inil hukmu illa lillah hukm ollohnikidir inil hukm degani birodarlar hukm yo'q agar bo'lsa ham bo'lsa ham faqatgina ollohnikidir ya'ni hukm faqatgina allohga xosdir nima uchun endi dalil keltiryapti inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa chunki olloh haqni nima qiladi qissa qiladi haqni aytadi haqni aniqlaydi haq bilan botildan kim ajratib qo'yadi alloh subhanava taolo ajratib nima narsa to'g'ri nima narsa noto'g'ri alloh taolo aniqlaydi mana shuning uchun hukm allohnikidir Wa huwa khayrul fasilin va u ajrim qiluvchilarning eng yaxshisidir deydi alloh taolo demak birodarlar qur'on tamomiy har taraflama haq bo'lgan narsa shuning uchun kim haqni topmoqchi bo'lgan bo'lsa qur'onga qaytadi qur'ondan yuz o'girganlarni esa birortasini hujjati yo'q qur'on hujjat talab qiladi Ularning hujjati yo'q shuning uchun qur'onga qarshi kofirlar nima qiladi alloh taolo karimada aytgandek kofir bo'lganlar aytdilarki mana bu qur'onga quloq tutmanglar mana bu qur'on bilan gapirayotgan qur'onni hukmini gapirayotgan hukm allohniki bo'lishlik kerak deganlar deyayotganlarga quloq solmanglar va yolg'iz Allohga ibodat qilinglar deyayotganlarga quloq solmanglar. Qur'on hukmi bilan hukm qilayotganlarga quloq solmanglar. Qur'onga quloq solmanglar. Valg'u fihi la'allakum taglibun unga halaqt beringlar shoyat shunda sizlar g'olib bo'lsanglar ya'ni ular qur'onga qarshi hujjatlari yo'q o'zlarida qur'on hujjat bilan keladi kofirlar nima qiladi faqatgina xalaqit beradi valg'ovni ulamo tafsir ulamolari aytganlarki iglutuhu bil batil. ana u qur'ondagi haqni botilga aralashtiringlar ya'ni kofirlar shuna qiladi haqqa botilni qur'ondagi haqlarga botillarni nima qiladi aralashtiradi qur'onda manaqa deb kelgan manaqa deb kelgan deb turib o'zlaridan bo'lgan to'qima narsalarni qur'ondan deb turib gapiradi va aytadilarki mana shu alloh taoloni huzuridan deb turib aytishadi mana shu alloh taoloni kalomi deb turib botillarni aralashtirishadi boshqa tafsir ulamolar aytganlarki mukau va tasfiya qur'on o'qilayotgan paytda qur'ondagi haqlar tilovat qilinayotgan paytda unga xalaqit berib chapga olib turinglar va shtech olinglar kofirlar shunday qilishgan qur'onga qarshi hujjatlari bo'lmagan paytda faqatgina shu uslub bilan qur'onga qarshi chiqish olgan xolos boshqa tafsir ulamolari qichqiringlar va gapiringlar gapirib turaveringlar deb turib tafsir qilishgan ya'ni xalaqit beringlar degan so'zni shunday tafsir qilgan imom tobariy o'zini tafsirlarida ulamolarni so'zlarini keltiradi demak birodarlar kim haqni bilmoqchi bo'layotgan bo'lsa haqni qur'ondan topadi chunki qur'on haq olloh haqni so'zlaydi ikkinchi birodarlar haqni topmoqchi bo'lgan odam haqni nimadan topadi desa biz aytdikki birodarlar haqni masdari bitta manbasi bitta u nima ilohiy bir masdar birinchisi qur'on bo'lsa ikkinchisi payg'ambar olib kelgan narsa chunki payg'ambar bu ilohiy olloh tarafidan yuborilingan zot va payg'ambar gapirayotgan narsa ham ilohiy va ma yantiqu anil hawa u havoi nafsdan gapirmas in huva illa vahyu yuha u gapirayotgan narsalar unga vahiy qilayotgan vahiy qilinayotgan vahiydir deydi demak ikkinchi haqni bilishlik yo'li birodarlar payg'ambar olib kelgan narsani bilishlik payg'ambarga ergashishlik payg'ambarni hadislariga ergashishlik alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki ey insonlar sizlarga payg'ambar haq bilan keldi ya'ni payg'ambar olib kelgan narsa haq payg'ambar sizlarni chaqirayotgan narsa haq payg'ambar sizlarni da'vat qilayotgan narsa haq fa aminu xayron lakum unga iymon keltiringlar o'zinglarga yaxshi bo'ladi deyapti alloh subhanahu va taolo nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki ala va inni utitul qur'ana va mislahu ma'hu ogoh bo'linglarki menga qur'on va unga o'xshagan bo'lgan narsa ya'ni hadis sunnat berilindi deb turib nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar uchinchi birodarlar haqini bilishlik yo'li mana bu narsa ko'pincha kofirlar bilan qilingan munoqashada foyda beradi chunki musulmon o'zi aslan kitobi sunnatni bilishligi bilan haqni topadi endi bir odam kelsaki men kitobga ishonmayman payg'ambar alayhissalom sunnatiga ishonmayman desa ana u odamga nima foyda beradi desa haqni topishlikda unga haqni topishlikda birodarlar tafakkur foyda beradi xolisona tafakkur qilishlik fikr qilishlik foyda beradi alloh subhanahu va taolo oyat kalimada aytadiki bu haqida innama أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكرون aytgan muhammad alayhissalom men sizlarga bir narsanigina nasihat qilaman bir narsaga nasihat qilaman antaqumulillah xolis olloh uchun ikkita ikkita bo'lib yakka yakka bo'lib turinglarda summa tatafakkaru so'ngra fikr qilinglar aqlinglarni ishlatinglar deyapti alloh taolo fikr qilib ko'ringlar nimaga ikkita ikkita bo'lib deyapti chunki jamoa bo'lib nima bo'ladigan bo'lsa unda inson yaxshi bir fikrlar kelmasligi mumkin to'g'ri fikrlay olmasligi mumkin ikkita ikkita bo'lib yoki yakka yakka bo'lib fikr yuritishlik fikr yuritganda ham qur'on oyatlari nima narsalar borasida fikr yuritishlikka ishora qilgan malakutu samovati val arf birinchisi osmonu yerga nazar solishlikka buyuradi ikkinchisi o'zlariga nazar solishlik inson o'zini yaratilishligiga nazar solishlikka buyuradi va o'tgan ummatlarni holatiga nazar solishlikka buyuradi va mana shu nazar solib fikr yurishlikka buyuradi mana shu narsa agar inson haqqi rost agar chin dildan fikr qilib ko'radigan bo'lsa haqni topadi alloh taolo karimada aytadiki avalam yasiru fil ardi fayanzuru yerda sayr qilmaydilarmi va qaramaydilarmi deydi nazar solmaydilarmi deydi chunki mana bu narsa insonni haqqa yetishtirishligi mumkin haqni bilishligi sabab bo'lishligi mumkin imom shofiy rahmaullohdan so'rashgan ekan alloh taoloni borligiga birligiga nima narsa dalil bo'ladi degan ekan shunda imom shofiy rahimaulloh aytganlar ekanki tutni bargi degan ekan nimaga deganda aytganlar ekanki chunki uni sigir yeydi sut chiqaradi ari yeydi asal chiqaradi kiyik yeydi atir chiqaradi yana boshqa hayvonlar yeydi har xil narsa chiqadi to'g'rimi kirayotgan narsa bir xil tutni bargi lekin chiqayotgan narsa har turli manil xoliq yaratguvchi kim degan ekan yaratguvchi kim degan ekan qarang tutdi barigidan alloh taoloni birligiga borligiga hujjat keltirgan ekan agar o'zimizga nazar soladigan bo'lsak ham birodarlar alloh subhanahu va taoloni qudratini his qilamiz tasavvur qilinglar agar ko'zimizdagi kiprigimiz sochimizda o'ssa nima qilgan bo'lardik holatimiz qanaqa bo'lardi qoshimiz sochimizda o'ssa qanaqa bo'lardi burnimizdan chiqadigan axlat ko'zimizdan chiqib tursa qanaqa bo'lardi insonni holati alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va uni raso inson qildi raso degani ya'ni nima qildi alloh subhanahu va taolo uni hamma narsasini o'z joyiga qo'ydi mana shu narsalarda tafakkur qilishlik tafakkur birodarlar alloh subhanahu va taologa olib boradigan eng yaqin yo'llardan biri deydi ulamolar sahobiy labid ibn robia bu kishi shoir sahobalardan bo'lgan aytadilarki faya ajaban كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد عجبا qanday qilib ilohga ya'ni allohga osiy bo'linadi yoki qanday qilib ollohni inkor qilguvchi inkor qiladi qanday ya'ni mana bu narsa taajjublanadigan narsa qanday qilib inson Allohni inkor qilishligi mumkin. Har bitta narsada unga dalolat qilib turadigan, uni bir ekanligi dalolat qilib turadigan oyat mo'jizalar bordir. valillahi fi kulli tahrikatin va Alloh uchun har bitta harakatlanayotgan narsada va taskinatin har bitta sokin bo'lgan harakatlanmayotgan narsada abadan shahidu unga guvohlik berib turadigan doimiy guvohlik beradigan guvohlar bordir deydi. Demak birodarlar, tafakkur qilishlik bu inson haqni topishligiga olib boradigan yo'llardan biri to'rtinchi yo'li birodarlar haqni topishlikdagi ulamolardan so'rashlik haqni surishtirishlik so'rashlik ulamo deganda ishonchli bo'lgan ahli ilmlardan so'rashlik aqidasiga ishonchli bo'lgan taqvosiga ishonchli bo'lgan ahli ilmlardan so'rashlik alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun agar bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglar deydi zikr ahlidan degani ilm ahlidan degan ibn abdulbar rahimahulloh aytadilarki ulamolar omma odam olimlariga taqlid qilishlik borasida ixtilof qilishmaganlar va ulamolar aytganlarki alloh taoloni oyat karimasidagi agar bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglardan murod ular olimlar deb turib aytganlar ya'ni omma bilmagan odam haqni bilmagan odam albatta haqni bilgan ahli ilmdan nima qiladi so'raydi endi oyat karimada kelgan ahli zikrlar kim desa tafsir ulamolari aytganlarki ular ahli ilmlarki odamlarni haqqa dalolat qiladi odamlarga haqni ko'rsatib beradigan odamlarni haqqa yetaklab boradigan olimlar ana shular ahli zikrlar ana shulardan so'ralar va ayrim ulamolar aytganlar ekanki ular taqvodor olimlarki dalilga amal qiladigan ahli ilmlar deb aytganlar va lekin haligi odam haligi ahli ilm odam so'ranishlikka loyiq odam bo'lmaydi to ana shu odam havoyi nafsdan tog'utlarga malay bo'lishlik kabi razil sifatlardan pok bo'lmaydigan bo'lsa havoyi nafsdan tajarrud qilmaydigan bo'lsa ajralmaydigan bo'lsa mana bu odam so'ralishlikka loyiq odam bo'lmaydi chunki alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki ya davudu inna ja'alnaka xalifatan fil ard fahkum bayna nasi bil haqq vala tattabiil havo ey dovud biz seni yerga xalifa qildik odamlar orasida haq bilan hukm qilgin vala tattabiil havo va havoy nafsga ergashmagin natijada u seni alloh taoloni yo'lidan adashtiradi ya'ni odamlar orasida haq bilan hukm qilgin havoy nafsga nima qilmagin deyapti ergashmagin deyapti agar anavi odam havoy nafsga ergashgan bo'lsa botil ahlini qilayotgan ishlarini haq qilib ko'rsatib beradigan odam bo'ladigan bo'lsa saroy mullasi bo'ladigan bo'lsa ana u odamdan fatvo so'ralinmaydi ana u odamdan haq izlanilmaydi chunki u havoyi nafsga ergashgan odam havoyi nafsga ergashganligi esa albatta uni alloh taoloni yo'lidan nima qiladi adashtiradi haqni topishlikni yo'llaridan biri beshinchisi haq ahlini bilishlik haq ahlini tanishlik ularni siyratlarini ularni hayotlarini o'rganishlik mana bularni boshida kim turadi desa bularni boshida sahoba ikromlar sahobalar turadi chunki ana shular alloh subhanahu va taolo ulardan rozi bo'ldi va ular ham allohdan rozi bo'lgan kishilar alloh ulardan rozi bo'lgan mana shular haq ahllari hisoblanadi inson haqni bilmoqchi bo'ladigan bo'lsa haq ahllariga nazar solsin ular qanaqa bo'lgan ularni aqidasi qanaqa bo'lgan ularni manhaji qanaqa bo'lgan ularni ibodatlari qanaqa bo'lgan mana shularga ergashadigan bo'lsa inson haqni topadi alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki kuntum xayra ummatin uxrijat linnas insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar deydi tafsir ulamolari mana shu eng yaxshi ummat bo'ldinglar degan oyatga tushadigan eng haqli tushishlikka haqli bo'lgan kishilar bular sahobalardir deydi chunki ular ummatni ichidagi eng yaxshilari hisoblanadi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki xayrun nasi qarni insonlarning eng yaxshilari meni zamonimda yashagan odamlar so'ngra undan keyingi kelganlar so'ngra undan keyingi kelganlar deb turib aytganlar ya'ni eng yaxshi odamlar haqni eng qattiq ushlagan odamlar bular sahoba ikromlar mana shularni yo'lini tutishlik bilan inson mana shularni yo'lini bilishlik bilan inson haqni biladi alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره kim hidoyat aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga qarshi chiqsa va mo'minlarni yurgan yo'lidan boshqa yo'lga yurib ketadigan bo'lsa nuvallihi ma tavalla uni yurgan yo'liga qo'yib qo'yamiz va nuslihi jahannam va uni do'zaxga kirgizamiz va saat masir qanday ham yomon joydir deydi alloh taolo tafsir ulamolari payg'ambarga qarshi chiqsa hidoyat aniq bo'lgandan keyin va mo'minlarni yo'lidan boshqa bir yo'lga yursa deganda ayrim tafsir ulamolar aytganlarki bu yerdagi mo'minlardan murod sahobalar sahobalarni yo'lidan boshqa yo'lga yuradigan bo'lsalar mana shu odam nima mo'minlarni yo'lidan yurmagan bo'ladi oyat karimaga ko'ra nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mana bu ummatni firqaga bo'linib ketishligi haqida yetmish uchta firqaga bo'linishligi haqida aytdilar va mana shularning qaysi biri haqdi deb so'ralinganda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mana alayhi va ashabi men va meni ashoblarim unda bo'lgan narsada turgan odamlar ana shular haqda deb turib aytganlar demak birodarlar haqni bilishligimizni yo'li sahobalarni siyratlariga ularni hayotlariga nazar solishlik inson ularni hayotlariga nazar soladigan bo'lsa haqni ajratib oladi mana hozirda jihod ahlini mujohidlarni adashganlar bular deb turib mujohidlarni adashgan deb biladigan odamlar bor mana sahobalarni hayoti kitoblarda yozilib turibdi qaytaylik sahobalarni hayoti ular jihod qilganmikin ya'ni jihod lafzini yomon ko'radi sahobalarni siyratlari keltirilganda birodarlar tarjimai hollari keltirilganda ularni mujohidligi maqtalib keltirilgan palonchi g'azotda payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan va shuncha g'ozotda nabiy sollallohu alayhi vasallam birga bo'lganlar man mana bu g'ozotda shahid bo'lgan deb turib maqtalib keltiriladi jihod kalimasi takbir allohu akbar takbir allohu akbar biror bitta sahobani siyratida jihod degan narsa yomonlanib keltirilmagan nafaqat sahobalarni hayotlari balki nabiy sollallohu alayhi vasallamni hayotlariga nazar solaylik mana jihodni haqmi yoki botilmi to'g'rimi yo noto'g'rimi deyotgan odamlar haq ahlini hayotlariga nazar solaylik nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zi qatnashgan janglar ulamolar aytadiki bir rivoyatda yigirma beshta bir rivoyatda yigirma yettita yana bir rivoyatda yigirma to'qqizta jangga qatnashganlar o'zi ishtirok etganlar nabiy sallallohu alayhi vasallam nabiy sallallohu alayhi vasallam yuborgan sariyalari esa oltmishtadan o'tgan oltmishtadan o'tgan sariyalar aytishadi nabiy sallallohu alayhi vasallam urush qilmagan jang qilmagan deb alloh taolo karimada aytyapti ey payg'ambar mo'minlarni jangga qiziqtiring deyapti jangchilarni sayyidi, mujohidlarni sayyidi nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lgan ana shu mushriklarni o'ldirishga ularga qarshi jang qilishga Nabi sallallohu alayhi vasallam buyurgan Nabi sallallohu alayhi vasallam qo'llariga qurol ushamaganlar deyshar. Nabi sallallohu alayhi vasallamni qurollari bo'lgan Nabi sallallohu alayhi vasallamni ta qilichi bo'lgan Nabi sallallohu alayhi vasallamni ta sovuti bo'lgan 6 ta kamoni bo'lgan 5 ta nayzasi bo'lgan 3 ta qalqoni bo'lgan va 3 ta o'qidoni bo'lgan va 3 ta jang uchun xoslab qo'yilgan kiyimlari bo'lgan bu bir arsenal qurol yaroq degani mana shu payg'ambar alayhissalom siyrati birodarlar mana shu payg'ambar alayhissalomni hayoti o'z qo'llari bilan nabiy sallallohu alayhi vasallam bitta mushrikni o'ldirganlar mana mana bu narsada ba'zi keltirishadi nabiy sallallohu alayhi vasallam biror marta hayotlarida e, mushrik o'ldirmaganlar kofir o'ldirmaganlar o'z qo'llari bilan buni hikmatlari bor va lekin nabiy sollallohu alayhi vasallam o'ldirishga buyurganlar ustida turganlar o'ldirishga buyurganlar nabiy sollallohu alayhi vasallamni oldida turib kofirlarni kallasini chopishlikka mas'ul bo'lgan sahobalar bo'lgan ular birinchisi ali ibn abi tolib ikkinchisi zubayr ibn avvom uchinchisi miqdod ibn amr to'rtinchi sahoba muhammad ibn maslama beshinchi sahoba as ibn sabit oltinchi sahoba dohak ibn sufyon yettinchi sahoba qays ibn saad mana shu sahobalar nabiy sollallohu alayhi vasallamni oldilarida turib kofirlarni bo'yinlarini urishlikka mas'ul bo'lgan sahobalar bo'lgan mana shular chopib turgan nabiy sallallohu alayhi vasallamni buyrug'i bilan kofirlarni kallalarini akbar akbar mana shu sahobalarni birodarlar siyrati sahobalarni hayoti abdulloh ibn masud roziyallohu anhu sahobalarni sifatlab aytadi qisqacha bir kalima bilan fajalahum olloh u sahobalarni payg'ambari uchun vazirlar qildi ular alloh taoloni dinini himoya qilib dinini oliy qilish uchun jang qilardilar deydi mana shu sahobalarni sifati ular alloh taoloni dinini oliy qilishlik uchun jang qilgan edi shuning uchun agar inson sahobalarning siyratiga nazar soladigan bo'lsa biladi haq bilan botilni o'rtasini ajratib oladi Sahobalarning 80% birodarlar 80% shahid bo'lib ketgan janglarda 80% sahoba shahid bo'lib ketgan Nechchi minglagan sahobalar nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga hajjatul vadoda haj qiladilar lekin bilasizlarmi baqiy qabristoniga dafn qilingan sahobalarning adadi nechta uch yuzta uch yuztadan ozgina o'tib uch yuz nechta sahoba dafn qilingan baqiy qabristoniga qolgan sahobalar qayerda shahid bo'ldi shomda shahid bo'ldi boshqa musulmonlarni diyorlarini fath qilishlikda shahid bo'ldi ko'p sahobalar sakson foiz sahoba jangda shahid ketgan birodarlar mana shularni jihodi bilan siz bilan bizga islom yetib keldi birodarlar jihodni botil deyayotganlar haq ahlini hayotida jihodni o'rin olganligiga bir nazar solsin mana shu hozirda aytib o'tilingan yo'llar birodarlar haqni bilishlikdagi asosiy yo'llar hisoblanadi kim haq yo'lini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa mana shu yo'llar bilan topadi tepada aytib o'tilingan endi ikkinchi darajali yo'llar borki mana bu far'iy yo'llar bular haqni bilishlikdagi yordam beradigan yo'llardan biri lekin narigi tevada o'tilingani birodarlar hozirda sanab o'tgan beshta yo'l birodarlar bu asosiy yo'llar haqni bilishlikdagi endi inshaalloh e, haqni bilishlikdagi ikkinchi darajali yo'llar haqida suhbatlashamiz far'iy yo'llar haqida suhbatlashamiz oltinchi yo'li birodarlar haqni bilishlikdagi yo'l bu farosat inson farosatini ishlatishligi farosat nima farosatni lug'at olimlari aytadilarki inson al maharatu fi taarrufi ala umur ishlarni ichkarilarini bilishlik mahorati deb turib aytganlar ya'ni bir narsani orqasida nima narsa turibdi mana shu narsani nima qilishlik his qila oladigan odamlar bular farosatli odamlar bo'ladi bunga qur'ondan dalil bormi desa dalil bor alloh subhanava taolo karimada aytadiki inna fi zalika la ayatin lil albatta mana bu narsada farosatlilar uchun oyatlar bordir deydi imom tobariy mujohiddan rivoyat qilgan rivoyatda keltiradiki mujohid rahimahulloh mutavassimindan murod humul mutafarrisun ular farosatli kishilardir deb turib aytganlar ibn qoyim javziy farosatni ta'riflab aytadilarki farosatli kishilar ular siymo bilan bilib oladigan kishilardir siymo degani alomat degani ya'ni haq bilan botilni to'g'ri bilan noto'g'rini alomatlari bilan belgilari bilan nima qilib oladi bilib oladi abu said al hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar bu hadisni isnodida ozgina zaiflik bor lekin ma'nosi to'g'ri rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ittaqu firosatal mu'min mo'minni farosatidan qo'rqinglar ehtiyot bo'linglar fa innahu yanduru bi nurillah chunki u alloh taoloning nuri bilan qarayapti ya'ni mo'min odam bunga alloh subhanahu va taolo farosatni berib qo'yadi va bu shunday bir nurki ana shu nur bilan inson haq bilan botilni to'g'ri bilan noto'g'rini oq bilan qorani o'zini farosati bilan ajratib oladi so'ngra nabiy sollallohu alayhi vasallam ushbu oyatni o'qidilarki inna fi zalika la ayati lil mana bu narsada farosatlilar uchun oyatlar bordir degan oyatni o'qidilar parhezkor olim shohil kirmoniy aytadilarki bu kishi juda farosatli kishilardan bo'lgan ya'ni kamdan kam adashgan bu kishi farosatlarida bir narsaga hukm qilishida kamdan kam adashgan chunki u kishi farosati kuchli bo'lgan endi inson ya'ni farosatga qanday qilib yetishadi shunday ham yetishib qolmaydi farosatga shohil karmoniy qanday qilib yetishlik yo'llarini aytyapti kim ko'zini haromdan tiysa va nafsini harom shahvatdan tiysa va botinini ichini doim muroqaba qilsa ya'ni olloh ko'rib turibdi degan narsa bilan tarbiyalasa va zohirini sunnatga ergashishlik bilan tarbiyalaydigan bo'lsa va doim o'zini halolga o'rgatadigan bo'lsa mana shu odam farosatli bo'ladi lam yuxti firosatuhu uni farosati adashmaydi deb turib aytganlar ibn taymi rahmaulloh shohil kirmoniyni so'zlariga taliq qilib aytadilarki alloh subhanahu va taolo mana bu shaxsga ana shu amalini jinsidan mukofot beradi deydi chunki qachonki o'zini ko'zini ya'ni basor deyiladi basorini ko'zini haromdan tiyganligi uchun alloh subhanahu va taolo uni basiratini ochib qo'yadi basirat degan qalb ko'zini ochib qo'yadi ya'ni ko'zini haromdan tiyganligi uchun o'zini shahvatini haromdan tiyganligi uchun alloh subhanahu va taolo shunaqa mukofot berib qo'yadiki ichki bir nima basiratini ochib qo'yadi alloh taolo va farosati bilan ajratib oladi haq bilan botilni to'g'ri bilan noto'g'rini lekin bu aytib o'tganimizdek bu birodarlar bu asosiy narsa emas chunki mana bu narsa hammada ham bo'lavermaydi ayrim shaxslarda bo'ladi mana bu mana bu narsa ya'ni farosat farosatli shaxslariga tarixdan misol abdulloh ibn salam radhiyallohu anhu bu kishi bilasizlar yahudiylardan bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallam madinaga kelganda islomga kirgan bu kishi juda farosatli kishilardan bo'lgan nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rishlik uchun boradi va chetdan nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'radi va ko'rganda aytadiki bu yolg'onchi odamni yuzimas emas deydi ya'ni Nabi sallallohu alayhi vasallamni yuzlarini ko'rganda bu yolg'onchi odam emas deydi chunki simodan, alomatlardan belgilardan nima qilib turibdi bilinib turibdi shu hadisni sharhida ulamolar aytadiki insonni ichki tozaligi uni tashqarisiga ta'sir qilib turgan bo'lsa deydi solih odamlarni solihligi tashqarisida yuzida bilinib turgan bo'lsa endi ularni ni nimasi ichki tozaligi qanday ham bilinmasin deydi ya'ni ichki salohi ichki go'zalligi qanday ham tashqarisida bilinmasin deb turib aytganlar yana misollardan misrni voliylaridan bo'lgan bu kishi solih kishilardan bo'lgan va To'lun e, davlatini asoschilaridan bo'lgan ahmad ibn To'lun rahimaulloh bu kishi bir majlisda turgan paytida bir kambag'al odamni kiyim ustilari bir nochor bo'lgan bir odamni ko'radi bir chekkada o'tirgan bo'ladi keyin ana shu odamga bir tovuqni olib ikkita nonni orasiga yopib holva shirinliklar va shunaqa bir tanqis bir taomni jo'natadi tovuqni jo'natadi atrofiga ayrim shirinliklarni qo'yib haligi odam u kuzatib turadi haligi odam haligi odam tovuq borgandan keyin oldiga yemaydi ham qarab qarab yemaydi keyin aytadiki oldidagi odamlarga aytadiki anavi odamni olib kelinglar deydi meni oldimga keyin ana shu odamni olib kelishadi ustilari nochor bir holatda kiyib olgan kambag'al bir faqir odam keyin aytadiki meni huzurimda aniq bo'ldiki deydi sen deydi sohibi xabarsan deydi ya'ni josussan deydi josussan deydi yubormoqchi bo'layotgan maktublaringni chiqarib berga deydi seni kim yuborgan deb turib so'raydi sheriklaring kim deb turib so'raydi avvalgi savol so'raydi o'zi aslan avvalgi savol so'raydi savolni dangal javob beradi ya'ni qanaqa savol bo'lsa tekis javob beradi keyin aytadiki sen johilsan deydi men shu narsani bildim deydi ya'ni xuddi menga birov xabar berdi degandaq aytadi atrofidagi odamlar mana shu sehr bo'lsa kerak o'yladi yo'q aytadiki suhbatdan keyin yo'q deydi bu sehr emas deydi sehr emas deydi oxiri haligi odam tan oladi nimani e, darralaydigan odam chaqirtilganda endi daralayman deb turgani to'g'ri men josusman deb qadam bildingiz deganda E, oldidagi odamlar qayerdan bildingiz deganda aytadiki bu deydi kambag'al faqir odam bo'lib ko'rinib turibdi deydi va men unga shunaqa bir ovqatni berdimki deydi uni boylar ham ishtaha qiladi mana bu ovqatga deydi boylar ham yegisi keladigan bir ovqat lekin yemadi va undan savollar so'radi va javoblarni aniq lo'nda javob berdi ya'ni tayinlangan edi bu javoblarga tayinlanib qanaqa savollar so'raladi tayyor edi bu savol javoblarga va shundan bildimki uni josis ekanligini mana shu birodarlar farosat hisoblanadi ya'ni belgilar bilan alomatlar bilan ajratib oladi yana arablarni dohiylaridan bo'lgan sahoba roziyallohu anhu Mughira ibn shuba roziyallohu anhu qissasida keladiki bu kishini umar roziyallohu anhu bahraynga voliy qilib jo'natadi bahrayn xalqi shikoyat qiladi Mughira ibn shuba roziyallohu anhudan keyin umar roziyallohu anhu valiylikni olib tashlaydi mug'ira bin shubani umar roziyallohu anhu yaxshi ko'rgan o'ziga yarasha makonati bo'lgan umar roziyallohu anhuni huzurida va bahrayn xalqi qo'rqadi yana bizga buni boshliq qilib qo'ysachi deb turib qo'rqishadi va shunda bitta tijoratchi chiqib aytadiki menga deydi yuz ming dinor to'plab beringlar deydi men buni qaytarib voliy bo'lishligiga yo'l qo'ymayman deydi ya'ni shunaqa bir qilam ish qilamanki umar roziyallohu anhu buni bu yoqqa jo'natmaydi qaytarib deydi yuz ming dinor to'plab berishadi keyin madinaga umar roziyallohu anhuni oldiga kelar sahobalar turibdi mug'ira ibn shoba ham turibdi shunda kelib turib ey amiril mo'minin mana bu yuz ming dinor dedi uni mug'ira ibn shoba u yerdan bu yerdan o'g'irlab menga omonat qilishlik uchun qo'ygan edi baytul moldan u yerdan bu yerdan odamlardan olib menga omonat qilishlik uchun qo'ygan edi mana siz ana shu voliy qilgan odam bu bir xiyonatini men yashirolmayapman men pulni sizga olib keldim deydi yuz ming dinor deb beradi shunda mugira ibn shob aytadiki yolg'on gapiryapti bu deydi yuz ming dinor emas edi ikki yuz ming dinor edi keyin umar roziyallohu anhu darhol haligi odamga yuzlanadida qani qolgan yuz mingni deydi yuz ming dinor olib kelish kerak qani topa keyin aytadiki ey amirul mo'minin menga oz ham emas ko'p ham emas hech narsa bermagan deydi biz biz faqat qo'rqdik deydi buni yana bizga voliy qilib qo'yishligingizdan qo'rqdik deydi shuning uchun shunaqa hiylani o'ylab topdik deydi umar roziyallohu anhu mug'ir ibn shobaga qarab aytadiki nima sabab bo'ldi bu yolg'on gapirishligingga aytadiki bu kazzob yolg'onchi meni haqqimga tuhmat qilmoqchi bo'ldi va men uni sharmanda qilmoqchi bo'ldim amiril mo'minin qarang nima bo'lgan dohiy bo'lganda ya'ni farosatli bo'lgan ajrata olagan mana shunaqa farosat ahllari farosatli bo'lgan odamlar nima qila oladi ajrata oladi va ayrim holatda biz mana shu xususan jihod borasida bo'lsin ha haq ahli bilan botil ahlini ajratib yuborishlikda biz musulmonlarni shu narsaga chaqiramizki avvalo kitobi sunnatga ergashinglar payg'ambar alayhissalom sunnatiga ergashinglar tafakkur qilinglar fikr yuritinglar sahobalarni hayotini o'rganinglar va adolat bilan farosat bilan nazar solib ko'ringlar farosatinglar bilan nazar solib ko'ringlar kim musulmonlarni himoyasi uchun jang qilyaptiyu jonini fido qilyaptiyu va kim musulmonlarni tashlab qo'yyapti agar farosat bilan agar inson fikr yuritib keladigan bo'lsa ham haq bilan botilni o'rtasini ajratib ola oladi alloh subhanahu va taolo befarosatlardan qilmasin bizni alloh subhanahu va taolo haqni bizga tanittirsin haqqi tanigandan keyin haqni yo'lida yurishni alloh subhanahu va taolo bizlarga nasib etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barchalarimizni qadamlarimizni sobit qadam qilgan bo'lsin jazakumullohu xayron va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin